Цей вітер почався над ранок, шалений і рвучкий, і відтоді Булат не міг заснути. Начальник уже не спить. Силкується зв'язатись по радіо з капітаном. І що? Знову магнітна буря? Та наче ні. Я зумисне вийшов, не хотів бентежити мадам. Він підійшов до найближчого мішка і почав торсати. Мосьє, є. З вузького отвору виглянуло білкасте око. Це ви, мосьє Омбо?» Я, сонно прохрипів лорд Омбо. Чому ви мене так трясете? Не переливки. Чому? Що сталося? Де тут у вас туалет? Решта троє мішків теж заворушилися. Проблема набула несподіваної ваги. Більше я в Антарктику з жінками не поїду, заявив Жак Антуан. На цьому клятому шельфі немає жодного вибалочка. Булат сказав, доведеться діяти за методом капітана Скотта. У кожному наметі свій рівчачок після сніданку. Але ви ночували з начальниками, сказав до француза лорд, поволі виборсуючись із барлогу. Правильно я кажу, джентльмени, цілком. Вітер несподівано почав ущухати та пішов у густий сніг. Коли Булат вибрався з намету, француз високо підстрибував і гупав унтами по льоду. Як ви думаєте, мосьє, я не провалюся? Під нами ж океан. Подумайте, мосьє. Тільки зігрієтесь. Крига шельфового льодовика ярдів двісті з гаком утовшки. Француз перестав блазнювати і раптом запитав А чого це до вас учора підсипався мосьє начальник? Коли? Самі знаєте. Булат розповів, і Жак Антуан глянув у бік начальникового намету, звідки вже линули приглушені стінками голоси. Мені здається, мосьє що з його боку це звичайнісінька дипломатія. Просто він учора зірвався, а тепер хоче затерти свою дурість. А до чого тут я? Ви наївна людина. Жак Антуан знову перескочив на інше. Я хвилин двадцять розважатиму мадам, а ви скажіть у всіх наметах, щоб скористалися з моєї доброти, щоб не довелося удаватися до методу капітана Скотта пояснив він, бачачи, що Булат його не зрозумів. Капітана Скотта на це штовхала не цнотливість, а страшний мороз. Просто ваш Скотт не був у нашій шкурі, відпарирував Жак Антуан. Шквал налетів різко й рвучко, коли Булат саме оббігав намети. Вітер збив його з ніг. Булат упав горілиць і боляче вдарився головою. А коли нарешті зіп'явся навколішки та відвернувся спиною на схід, звідки ринула маса густого колючого снігу, табір неначе пропав. Невже всі намети зірвало? з жахом подумав Булат. Він спробував розвернутися обличчям проти вітру, та мало не задихнувся. Щоки враз обварило. Кругом панував суцільний грім, і Булатові здалося ніби це він із хлоп'яками забрався під склепіння залізного містка, над яким проноситься безкінечний товарний поїзд. У дитинстві вони часто залазили під той міст. Булат спробував уявити розташування наметів, став рачки і заходився поволі пробиратися вперед, хоч напрямки переплутались, і годі було згадати, з якого боку він йшов, коли почався вітер. Булат щосили крикнув і застиг. У відповідь іще дужче згоркотіло. Він знову порацькував, майже лежачи боком на вітрюгані, ледве зводячи подих у сніговому піску, який із шаленою люттю нісся над поверхнею. Сніг набивсь у рукавиці капюшон, а спина липла від поту. Булат згадав, що найчастіше вітри бувають зі сходу і почав повсти на північний схід. Але він уже давно збився.